Hallo? Willkommen in the Sunshine, Nicky, Daniel Sladein, der schlägt den Bass und es geht noch was. Knappe Korps, nehm dich observiert von mir, mit fetten Props. Sag, what's up in the club, der Club macht dich natt, ready or not, deine Körper shaken, ich kann's schon sehen. Ihr sagt, wow, das ist fett, das ist angenehm. Komm, bewegt euch, zeig mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeig mir alles, was ihr habt. come on, come get up. komm on, kommt, get out. Ich schau mich um, fast alle Ladies sind Mini und alle so süß wie die bezaubernde Genie. Betört von Bars, alles weiß das, denn es Party Deluxe, ich sag dazu First Class. Baby Mon Amour, ein Tänzchen nur, Sweet im Tanga, nur ein Tango. Baufrei heißt, denn bewegt euch mal Boss, so Ladies and Jets. put up your hands. Komm, bewegt euch, zeigt mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeigt mir alles, was ihr habt komm, bewegt euch. Chicas, rock deinen Arsch, komm mal, komm, geht ab. Komm, bewegt euch und zeigt mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeigt mir alles, was ihr habt. Komm, bewegt euch. Chicas, rock deinen Arsch, komm mal, komm, geht ab. Ich will euch laut und nicht leise, so heiß wie diese Scheibe, die sich deshalb dreht, damit ihr euch bewegt. Damit für euch was geht, hab ich dies geschrieben und als Nachricht hinterlegt. Get up, get up, zeig was geht. Get up, get up, wir sehen, dass ihr lebt. Für den Besser am Start, machen die besser hart. Wir bestellen so geliefert, natürlich à la carte und made in Stuttgart. Komm, bewegt euch, zeigt mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeigt mir alles, was ihr habt. Komm, bewegt euch, Chicas, bock deinen Arsch, komm, komm, get up. kein Arsch, komm mal, komm, geht ab. Wortgewandt und dafür anerkannt, bin ich heute auch in deinen Ohren angelangt. In der Hoffnung zu bleiben, bei der Party zu verbreiten, werde ich deine Glücksgefühle leiten und arbeiten. So mit deinem Weg begleiten, von mir aus in die ganze Welt. Niemand bleibt mir schüchtern, jede Hemmung fällt. Zeig mir, dass diese Party alles andere in den Schatten stellt. Komm, bewegt euch, zeig mir, was geht. Was geht? Komm, bewegt euch, ich will niemals sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeig mir alles, was ihr habt bewegt euch. Chicas, bock deinen Arsch, komm mal, komm, geht ab. Komm, bewegt euch und zeigt mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. Komm, bewegt euch, zeigt mir alles, was ihr habt. Komm, bewegt euch. Chicas, bock deinen Arsch, komm mal, komm, geht ab. Komm, bewegt euch, zeigt mir, was geht. Komm, bewegt euch, ich will niemand sehen, der steht. come on, come get up.